assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz qaynam sabaa davlati yamandagi muayyana davlatining xarobasiga qurildi hamda uning tili urf odati va madaniyatiga varislik qildi sabaliqlar mo'l boyliqni qabul qilib servaqt degan joyda hayvatlik o'rdi bino qildi Keyin ordini u yerdan Mag'ribga yutkedi. Chunki Mag'ribning turmush sharoiti bir qadar yaxshi edi. Shunga ular u yerni poytaxt qilib belgiladi. Yamanning yer munbat jilg'i jirolari taraf-tarafga tutishib ketgan mamlakat edi. Mamlakat bo'yicha tog'dan sel bo'lib keladigan yomg'ir suydan boshqa daryo iqillari nihoyatda oz edi. Tog'dan kelgan sel qumliqqa kirib singib ketadi. Kishilar seldan to'liq foydalanish uchun tegan damba yasash chorasini qo'llanadi shunga jilg'ilar bilan jilg'ilar orasida kishilar nurg'un damba va o'stan yasagan edi jilg'a tog' ko'p bo'lg'ashqa ayni zamonda kishilar bir necha yuz tegan va damba yasagan edi uning ichida eng puxta yasalgan va tapovati ko'p bo'lgan damba ma'rib dambasi edi ma'rib shari janub shimol taraflari cho'ng jilg'i qarab ketgan bir to'pilikka joylashgan bo'lib bu jilg'i janubdan shimolga borgan siri torlashib boradi sara teg'idan tushgan sal janubdagi tariyadan eqib o'tadi saba podshoyi mushu jilg'ini bo'ylab kang ham xeyli mustahkam bir damba yasadi dambaning ikki tarafiga suv chiqirish o'stanglarini qozg'izdi suv bo'g'ashqa bu jilg'imi munbat yerlarga aylandi u yerda yop yeshil ziroatlar kishining zavqini keltirgudek bog'vorallar paydo bo'ldi Seri qumluq yala mahmalda ko'p etizlarga aylandi. Әгір бүгірі кеткен еріқ солары шылдырлап еқіп тұрады. Яу құшла дәлдірақла арсыды құшал сайрайды. Меулі шақшығыды саңғылышып тұрады. Рәңгаран күлі бұяны ажайып күзелләштіріп әді. Бешіді севет көтіріп маңдыған аялла бағланы арлап өссіла, севетлері меуге ліпмалық to'lib кетеді. Кішіләнің халы o'qiti yaxshi daromadi обдан edi Шуңа bir түркім адам сыртқы чықып саудагерчилик билан шұғыландыған болды. Ула Аллах Таала бәркет ата қылған Хижаз ва Шам ездіргі ixlos бағлап келді. Ула bu yerlarga kelishda har qitim bir ikki o'tang yo'l manganda Alloh Taala ularga orom oladigan joy, ta'mlik taom va ichadigan suv ato qiladi. Allohning iltifoti orqa-orqadan uzilmay bo'lib turadi. Bu hol bu mu'minlarga bu joyning haqiqatan baxtli bir makon ekanligini allohning marhamati zo'r ekanligini his qildiradi ularni alloh taolo xalq etgan ular allohga tashakkur bildirishi va hamdu sano etish kerak edi chunki alloh taolo ularni osh yalang'ochlikdan vahimadan qutuldirgan edi lekin ular yanala ajdodlarini do'rab koni amir ma'riflarga chang yepishib elib ajdodlarining izida mangdi ular o'zlariga ziyoda ishinib ketib oxirgi hisobda vafoga jafo qilishdek darajaga berib yetdi alloh taolo ularga panda nasihat qilish ularni yomon ishlardan qo'l uzib yaxshilikqa yuzlantirish uchun payg'ambar avatgan bo'lsimi uning qilchi unumi bo'lmadi alloh taolo ularga azobni tetitish osiylarning jazoga tortildiganligini ko'rsatish hamda keyingi kishilarga ibrat qilish va kimki ulardek ashunda qilsa qattiq jazoga tortildiganligini bildirmoqchi bo'ldi tegan dombular vayron bo'ldi uy imoratlar o'rildi jilg'a o'rmonlarni qiyo besib etiz va mali ko'ylarni butunlay g'arq qilibyotdi jilg'ilar burunqidek jimjit qoqos qumliqqa aylanib qoldi qurib ketgan va ochiq yovuchilan darxidan boshqa hech nima qolmadi qushlar to'zib ketdi bu xarobilikni faqat u qushlarni o'laydi Қағы құзғылла құрып қақшал боп кеткен ustida үстіді қақылдайды. Бұ aholisi turmush тұрмыш мәнбәсінің үзілгенлігіне, түнігінкі жәннәттің құмлыққа, ордының қарабылыққа айланып қағалығыны көріп, tura olmay, әсірәт надамет вә қақыр g'azab ішеді ят әллерге сәрсан болып chiqib кетішті. Ғассанилар Шамға, Әнмарла Есіріпке, Juzamlar Тәхамиға, әзетла Омманға қечіп берішті. Шу чағда олар толымы яман әхвалды қаған еді. Оларның бұл әхвалы кейінгіләнің хикайы чөчеклер үшін материал боп қалды. Олар Аллахның илтипатыға ерішкен болсы ма, оны обдан қадірлімеді. Ерішкен шан шөкіртінің үрмітіні қыммеді. Шуңа Аллах Таала bu Asiyalarga tegishli jazo berdi. Biz faqat kufrlik qiluvchilarni jazolaymiz. Sura Saba o'n yettinchi oyat fil qo'shoni podshoh zunovas ilkida yaman bayashat davlati edi zunovas podshoh taxtiga o'ltirganda ajdodlarining shoni shavkat dunyo davlatga berilishda qiliqlardan yergandi u jinoyatga ilib bordigan bundoq qiliqlarni yoqtirmaydi bir kuni zunovas yasribdan o'tib ketib o'tib u yerdagi ba'zi kishilarning yahudi dinga e'tiqod qildiganligini Yahudi dini əqidlərinin ularning qəlbədə çonqur yiltiz tatqanlığını sezdi. Yahudi dinining vəzixalları Yasribni o'zlarining dini qorğunu va so'z munbir qilib olgan edi. Ular bu yerda bir muncha ibodatxonalarni bino qildi. Bu ibodatxonalar ularning dini faoliyat ilib boradigan cho'ng so'rini bo'lib qoldi. Shu joyda kishilar orqa-orqadan podshoh Zunovasni izlab berib, uning Yahudi dinining aloyidligini bayon qilib, uning qo'llashi va yordamiga erishishni umid qilishdi yahudi dini zanuvasining ko'ngliga yiqib uning yuragiga pukib kelgan orzu armonlarga mos keldi u bu dinni yaxshi ko'rib qoldi hamda uni kang tashviq qilib barliq arablarni uningga e'tiqod qilib osiylarni jazolashga chaqirdi bir qism arablar zonuvasga bo'ysundi ulardan bir munchilari uning kuchidan qo'rqib shundoq qilishgan edi chin ko'nglidan bayat qilganlar noayat oz sonda edi zonavozning ta'siri borg'ansiri zo'raydi kishilar uning yovuzligidan qo'rqib bu yangi dinga turkum turkumlab kirishga majbur bo'ldi lekin najronliqlarning o'zlarining yangi dini xristian dini bor edi ular zonavozning davlatiga qarshi turadi o'zlarining xristian diniga qat'iy e'tiqod qiladi zonavozning qutirtishi va qoymoqtirishi bilan najron ohallarga qarshi turmoqchi bo'lgan odamlar zonavozning huzuriga keldi Ola bu podshohning necranlıqlarının mahkam taqıb olgan ordusunu vayron qilishni, kirgili bo'lmaydigan qorqunni ichib etishni, Yahudi dinini yo'qitish oldida turgan xristian dinini yo'qotib uni mangu bosh ko'tarolmaydigan qilib etishni talab qildi. Zonovas ularning talabiga qo'shilib, bu bo'lmag'ur maqsadlarni amalga oshirish uchun butun kuchi bilan tirishdi. Ular Najronga kelib, aholilarni o'z dinidan voz kechishga majburladi. ularning e'tiqodini o'zgarish to'g'risida buyruq tushirdi uning huquqi va hayvasi najronliklarni qo'rqitolmadi ular o'z e'tiqodida ching turaverdi zunovas o'zining raqiblari borlig'ini ko'rishni xohlamaydi o'z diniga qarshi chiqadigan odamning bo'lishiga ruxsat qilmaydi shunga yug'on qandak qazdirib qandak ichiga o't yoqdi buning yahudi diniga e'tiqod qilmagan odamlarga berildigan javob o'z irodasiga xiloflik qilg'uvchilarga beriladigan jazo ekanligini ogohlantirdi lekin bu ishmi kishilarni tiz buktiramadi ular o'z e'tiqodida chang turaverdi zo'navaz buyruqqa xiloflik qilg'uvchilarni jazolash uchun ularning hammasini handakdagi o'tqa tashlab kulga aylantiribdi o'tdan qechib chiqib o'limdan qutulib qolgan bir odam podshohning huzuriga berib uningdan qo'shin avatib zo'navazga hujum qilishni talab qildi Padişah onun gaplarini anglab bo'lgandan keyin sening mamlakating bizga nihoyat yiroq shun man habashiston podishasiga bir parcha xat yezib beray uning mamlakati sizlarga yaqaroq uning ustiga omi yahudi diniga qarshi dedi andin najashiyga qartib bir parcha xat yezib uni heliq odamning intiqomini ep berishga buyurdi heliq odam xatni ilib najashiyga berib najashiyga o'z qavmidagilarning fojialik ziyonkashlikka uchirganligini bayon qilib xristiyanlarning baxtsizliklari ustida hali etdi. Najashi xristiyan dini nurining ashurayinda o'chib ketishiga qarab turanmaydi. Shunga u xristiyanlarni o'ldirib, mol-mulklarini talon-taroj qilgan, yer zimin, zal ziroatlarini xarob qilgan o'sha odamlarni jazolamoqchi bo'ldi. Yetarlik lashkar tayyorlab, Yamanga mong'izdi. Ikki taraf qo'shini dastlabda jangga kirishgandila, واسنن qo'shini آرک orqadan mag'lub bo'ldi. арқыды Йәмін істіла қылынып, Нәжашының үкімраллығы өтті. Шынудың етібарен, Йәмін Хәбәжістан християларының біқінді ері боп қалды. Кейін Әбрәхә Хәбәжістанның үкімраны болып, христиан динінің тәсіліні кеңайтышқа орынды. О кішілерінің кәбіні тавап қылыш үшін Мәккеге бардығалығыны көріп, Құрейшілер асқан гүл чәмбірәклеріні тартып еліп, кішілеріні Мәккеден өз дөлтігі жәліп қылмақчы, va ularga o'z dinini qabul qildirmoqchi bo'ldi. Buning uchun u sanada bir chirkov bino qildi va uni kishining ko'zini qamashtirgudek bezidi. Uningga yana noyat hashamatlik salamjallarni tizdi. U mushunda qism arablarni va makkiliklarni jalb qila olayman deb o'ylaydi. Lekin u kishilarning yanala ilgirki yerga berayotganligini, hatto Yamanliklarning uni ko'zga ilmaydiganligini sezdi. Arablar Kabining raqobatchisi paydo bo'lib qolganligini o'zlari cho'qinayotgan butlar bilan dushmanlashadigan kishining paydo bo'lganligini bilgandan keyin qattiq g'azablanib abrahaning chirkovini qasddan oyoq osti qildi abraha buningdan xabar tepib bakmi g'azablandi u kabini vayron qilishga ibrohim alayhissalom bilan ismoil alayhissalom bino qilgan bu muqaddas joyni chiqib tashlash o'zining chirkovi uchun intiqom ilish kishilarni kabidan kechib chirkovga keladigan qilishga qasam qildi urush tayyorlig'i bitdi abraha oldida yo'g'on pilni mangdirib zo'r qo'shinni boshlab arablarning tavob qiladigan va yig'iladigan yerni xarob qilish uchun makkaga mangdi arablar bu ahvoldan xabar topgandan keyin o'zlarining tavob qiladigan makonni xristianlarning vayron qilishga hargiz yo'l qo'ymaslikqa qasam qilishdi zunafar ismli obro'li bir kishi ko'krak kirib o'tirg'i chiqib xalqni safarvar qilib ularning kurash irodasini uyg'otdi Yamanliklarni va boshqa arablarni Abrahaga birlikda qorishtirishga chaqirdi. Lekin u muvaffaqiyat qozonolmadi. Urushda mag'lub bo'ldi va asirga tushdi. Vaholanki, Abrahaga qarshi kurash qilish buning bilan oyoqlashmadi. Arablarning kurishimi to'xtamadi. Zodi to'xtamadi, chunki g'azab nafrat ko'p sondagi arablarni o'zlarining yerim orilini qo'g'dashga undaydi. dinini qo'llashdagi qizg'inlik ularni berib jang qilishga ilhomlantiradi ammo abrahaning lashkarlari o'chog'da bak kuchli edi abraha beshig'i nusrat tojini kiyib ko'ksiga g'oliblar nishonini taqob makkaga otlandi oxir arab qabilalari uningga tiz bukdi qabilalarning vakillari uningga bayat qiladiganligi va bo'ysundiganligini bildirdi abraha bexatarlik uchun biror odamning bu zo'r qo'shinga yo'l boshlab menishiga muhtoj edi yo'l boshlig'uvchi abu riyol bilan abraham Muğmaski kelib tushdi qo'shin o'rilish bo'lgandan keyin askarlar makka atrofidagi quraysh va boshqa qabilalarning mol mulkini hadab bulon talon qilishga boshladi abdul mutallib ibn hoshimning 200 yuz to'gisini bulab ketishdi shu chog'da abdul mutallib kabining boshlig'i bo'lib tavobga kelguvchilarni suv bilan ta'minlash ishini qiladi Qurayishlar va Makka aholilari Abrahaga tankilanmaydiganligini bilib, noiloj uning bo'zya qilishiga qarab turishdi. Ular ig'ir kulpat tortib qayg'u ichida turgan chaqda Abrahaning bir odami ularning orasiga kelib, Makkaning huquqi kimning qo'lida ekanligini so'radi. Ular bu odamni Abdul Mutallib ibn Ashimning uyiga boshlab kelishdi. Heliqa odam Abdul Mutallibga Padişahimizden yetişçe, onun bu yerga kelishi sizlar bilan urush qilish uchun emas, Kəbini buzuş üçün ikən, əgər silə uruşimiz demisənla, o siləgi qoral tanımaydı, dedi. Abdülmütəllib, biz qoral işildişini xalamaymiz, həm onun ləşkərlərgimi tənkilənməyimiz, dedi. Ondaq bolsa, sən mən bilən billi berib, onun bilən körüşkin. O mağa seni billi ilib gelişini buyurğan, dedi. Eliqa adam. Şunda qılıb Abdülmütəllib və onun bir qancı oğulları, şunundak Məkkənin bəzi ahalilari, إلق elchi bilan billa أبرهانن برقايق باد عبد المتلب أبرهاجة من بارلق قريشلانن باشلغي dedi عبد المتلب كشلك زبردست كشي بولب نايت سözlük ve temkin görünedi. Əbrəhə onunla naiti etibar bilən qarıdı, həm onu qızğın kütüb aldı. Əbrəhə onu öz ayığı astıda tizib küşini xalim etdi. lekin abdul mutallibning o'zi bilan bir o'rinda o'ltirganligini habashiylarning ko'rishini muxolimidi shunga u o'zi gilamda o'ltirib abdul mutallibni yenida o'ltirg'izdi andin nima talabi borligini so'radi abdul mutallib bulab ketilgan to'gilarini qaytarib berishni talab qildi abraha uningga man seni ko'ribla sanga opirini o'qib qoldim to'gilaringga kelsak men uningga qiziqmayman Men bu yerga kabini vayron qilish uchun kelgan Бірақ сән бұ ақты ламжим демей ватса, деді. Абдул Муталлиб. Мән төгіләнің егісі болымен. Әмма кәбінің егісі ба. Оның егісі сенің оны бұзышыңғы yol қоймайды, деді. Мені ешқандақ нәрсі тосиянмайды, деді Әбраха. Ондақ болсы ұқтиярың, деп жауап бәді Абдул Муталлиб. Әбраха дәрі оныңғы тәсәлі бәді вә оныңғы бір қанш төгінімі қошып бәді. Bu çağda Mekke ahalilerinin vekilleri Ebrahad'ın Kabe'ni vayran kılmasını ötündü ve almashtırış şartı süpüde de onunla Mekke'deki mal mülkünün üçten birini berişke makul oldu. O bu geplagi pisant mıkımmedi. Her tölemini kabul kılışını mırat kaldı. Vekiller ümmisiz aldı Mekke'ye kaytıştı. Abdülmutallib kişilerge canını muhafızat kılış için hakkı berib yoşurunuş ve bəxsizlikten sakılınış doğrusu da nasihat kaldı. Bir günü keçide kishilar zaman zamandan tortib yashab kelgan uy makonlardan ayrilishga tayyorlandi bu chog'da tog' usti va ko'chalarning hamma yerida odamlar mig'ildaydi to'gilar burg'ulaydi qo'ylar maraydi ayollar balalar qiyachiya qilishib o''r to'pi bo'lib bakmi qalaymi qolishib ketdi abdulmutallib baxtsizlikdan qutulish uchun qechiyotgan kishilarning orasidan chiqib bir qism quraysh kishilari bilan kabiga keldi Ular Kəbənin darvazasındakı halqını məhkəm tutub durub boshqalar bilan birga duo qilishga boshladi. U Allohning Abraha va uning qo'shinlari ustidan g'alaba qilishini, Kəbəni qo'g'dab qilishini iltijo qiladi. Ular duo qilib bo'lgandan keyin tog' tarafga qarab mangdi. Ular u yerda qaroqchi Abrahaning Makka ga qanday harakat qiladiganligini ko'zatmoqchi edi. Bu chaqda Makka odamsiz edi. Abraha Kəbəni vayron qilish uchun qo'shinlarni boshlab to'p to'g'ri Makkaga kirmoqchi bo'ldi. Uning piyoda askarlari va pil qo'shini sapras bo'lib turganda Alloh taolo ularga eg'izdirda tosh ilib kelgan bir to'p qushlarni evatdi. Qushlar toshlarni ularning ustiga tashlab, ularning boshlarini va putqonlarini ezivatdi. Uning ustiga yuqumliq kesal tarqatdi. Oxirda ularning hammasi digidek jasadga aylandi. Abrahaga askarlarga o'xshash tosh tegdi. U qo'rqib ketdi. askarlarining ko'p qismi yo'qolib qo'shinning tarmar bo'lganligini ko'rib, qutulib qolgan lashkarlarga darhol Yamanga qaytish to'g'risida oldirab tenib buyruq tushirdi. sanog'i kelganda odamlari darmondan ketgan edi. Uzoq o'tmay Abrahaning o'zimi jon berdi. Shunda qilib Alloh taolo Qurayshlarning kabisini qo'g'dab qoldi. Ularning kuchini saqlab qoldi. Bu mo'jiza Makkaning martabasini o'stirdi. Оның аһалысы өзләренең бу шан шөһрәтен тиришеп qo'g'dab, кемистишкә урынган va chekilishga petingan har qandoq odamga zarba berishga bal bog'ladi. Bu hol payg'ambar alayhissalatu vassalamning hukmlarining vaznini kuchaytdi. Chunki u isl nasabdan kelib chiqqan va qadimgi Kabining ta'sirida o'sib cho'ng bo'lgan edi. Bu ajoyib voqeadir. Chunki Alloh taolo ularning fil qo'shinini mag'lub qildi va arablarning yaxshi nomini tarixda qoldirdi. Шуныңдан итибарен әрәпләр бу вакыйганы тиллады дастан кылып калмастан, бәлки бу көнне байрам сүптеде хатırlayдыган ва авлатларын бу көнне мәңге унутмайдыган кылды. Диққат бәгенеңләргә рәхмәт.